بسم الله الرحمن الرحيم Se kungaran wallah ama saling gagaw ama kalimuon لا أقسم بيوم القيامة Sepa ako sa ibet ko alungan na kiyama ولا أقسم بالنفس اللوامة Gupse pa ako sa ibat pengin apapangin suya kapaguyagin kanun. Ayahsabul insanu allan najma'a igamah. Baya tarima unu manusia na diamidin ketimu semangat tulanian. Bela qadirin ala an nusawya bananah. Uwai, kegagami akatungami peruman ku mga kemerian. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه Na kakabaya o manusia aka pemberadusan yang ko kasasanguranian يسأل أيان يوم القيامة Ipegi sa iyan wande kapakataling umawalungan na kiyama فإذا برق البصر na amay ka mabergsukaylay وخسف القمر Bunggerahana suulang Wajumi'a syamsu wal qamar Gumati musu alungan agu suulan Yaqulul insanu yawma idhin aynal mafar Maturu manusia saalungan utu Aandi kepala guyen Kalla la wazar Dadnutu kada kelindungan ila rabbika yawma idhin al mustaqab subu sukadna ka sa alungan utu ikap teknaan yunabba insanu yawma idhin bima qaddama wa akhkhar panutulun ku manusia sa alungan utu suminiunan ya nagu sumini pakaurin yan balil kena ka sumanusia isuk si ku yan walau alqa ma'adira na api ya ini begini yan ang mga dalina yan la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih Dingkap ko ga sa sabo perkane na Quran su dila aka makapantag sa kapagalo kaluking kaun Inna alayna jam'ahu wa qur'anahu mata nasiar kami sokatimu ia ya, nagu suka bebenga di irum fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah na igira pengadi nami ya, na kedegeng kasoke pangadi irum thumma inna alaina bayana. أوريانيا نمتا نسير كمي سكا فقر يقول كلا بل تحبون العاجلة سبنا رقنا قب كببي أن يسدوني أما تقسقد وتذرون الآخرة ويبنبغك يسو آخرات وجوه يومئذ ناظرة Adna mga parasa alungan utuwa mamakataid إلى ربها ناظرة Amay layran sukad na niran ووجوه يومئذ باسرة Guad na mga parasa alungan utuwa kipakay ibi تظن أن يفعل بها فاقرة Magagada irana adna penggulaw la ang kirana maragad كلا التراقي وقيل من راق Sabnar amay ka isampay sunyawa ko mga tulan ko bakarang na materwa antaway pamumutar. وظن أنه الفراق Namiyatang kadiya na mataanas kanyan suka pakapenggan na taon niya wagu subadan. والتفت الساق بالساق Namilapis sumargan ko isa amargan. إلى ربك يومئذ المساق Si ibu ko kadna nakasaalungan uto sa kendudan. فلا صدق ولا صلى Skanya na da pangimenar guda sembuyang. ولكن كذب وتولى نأوغيد نتوميا بليس غوتوميا ليكود ثم ذهب إلى أهله يتمطى أوريا نيا نسوميا قباق تونيا نسيساقولا أولى لك فأولى سوكا بنا سأركا نميا كراني هيم يونكير ثم أولى لك فأولى أوريا نيا نسوكا بنا سأركا نميا كراني أيحسب الإنسان أن يترك سدى بايا تريمون منسيانا إمبغك سكندرينون ألم يكن طفة من مني يمنى بدما بلسكاني نمال مكامان يبكي بانتوس ثم كان علقة فخلق فسوى Orian niya na mimbalo ya rugu amim betik. Na inad no Allah gupitong yan sa tarutop. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى Na biyeluin yan sa kanya ng ganapa. Mama agu babay. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Badigi ito ipakagaga sa kauyagania ko miyamatay